وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون Na si mali yenu wala watoto wenu watakukaribisheni kwetu mwe karibu isipokuwa aliyeamini na akatenda mema hao basi watapata malipo mardufu kwa walioyafanya nao watakuwa salama katika maghorofa والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون na wanaojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda au watahudhurishwa kwenye adhabu قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Sema, kwa hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha mtakaye katika waja wake. Na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa. Naye ni mbora wa wanaoruzuku. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون Na siku atakayowakusanya wote kisha atawaambia malaika, "Je, hawa walikuwa wakikuabuduni?" قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون Waseme, "Subhanak, umetakasika.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 na tutawaambia waliodhulumu onjeni adhabu ya moto mliokuwa mkiukanusha واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين wanaposomewa aya zetu zilizo wazi wanasema huyo si chochote ila ni mtu anayetaka kukuzuieni na waliokuwa wakiabudu baba zenu na wakasema haya si chochote ila ni uongo uliozuliwa na waliokufuru waliiambia haki ilipowajia haya si chochote ila ni uchawi uliodhahiri آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير في hatukuwapa وفي wavisome وعلى hatukuwatumia mwonyaji kabla قبل wewe وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير Na walikadhibisha waliokuwa kabla yao na hawakufikiria hata sehemu moja katika kumi ya tulivyowapa hao. Nao waliwakadhibisha mitume wangu. Basi kuangamiza kwangu kulikuwa namna gani? الله أكبر الله أكبر Wala mali yenu wala watoto wenu sio jambo la kukurubisheni kwetu mkawa karibu, lakini ambaye imani yake imethibiti na akawa anatenda mema, basi watu kama hao ndiyo watapata thawabu mara mbili kwa walioyatenda, na peponi watakuwa ni watu wa juu na wenye amani. Na hawa ambao wanafanya juhudi kuzipinga ishara zetu, wakifanya kila hila kuzivunja na kuwazuia manabii wetu wasifikishe ujumbe wake. Hao basi watakuwa katika adhabu, wamehudhurishwa na wala hawataepuka. Ewe nabii sema, hakika Mola wangu mlezi anamkunjulia riski amtakaye katika waja wake na humfikisha amtakaye. Na chochote mtachokitoa yeye atakilipa na yeye aliyetakasika ni mbora wa wenye kuruzuku. Nataja yawe nabii siku ya Mwenyezi Mungu watapowakusanya wote na kisha huwa waambie malaika mbele wale waliokuwa kiwaabudu. Je, hawa walikuabudu ni nyinyi hasa badala yangu mimi? Malaika watasema sisi tunakutakasa kabisa na kuwa wewe una mshirika wowote. Wewe ndiye tuleshikamana nawe kwa mapenzi na utifu usio wao. Hao wamekurika katika madai yao kuwa wanatuabudu sisi, bali walikuwa nafuata nyayo za mashetani waliowapambia ushirikina. Wengi wao wakiwasaliki hao. Basi siku ya mkusanyo hapana atakayeweza kumletea mwenzie manufaa wala kumkinga na madhara. Na tutawaambia waliojidhulumu nafsi zao ionjeni adhabu ya moto ambayo mliokuwa duniani mkikanusha. Na makafiri waliposomewa aya zetu zilizo wazi dalili zake kuonyesha haki, makafiri walisema huyu si chochote ila ni mtu anayetaka kukuzuilieni msiwaabudu waliokuwa kiwaabudu baba zenu. Na pia walisema hii Qurani si chochote ila ni uongo uliotungwa tu. Na walioikataa Qurani ilipuwaji walisema hii si chochote ila ni uchawi uliowazi. Na mwenyezi mungu hakuwateremshia waarabu vitabu vya mbinguni wa visome wala hatukupata kuwapelekea mwonyaji kabla yako kwa kuwatahadharisha na matokeo ya ukafiri wao. Na kaumu zilizotangulia ziliwakadhibisha manabii wao, na hawa washirikina wa kaumu yako hawajafikia hata sehemu moja katika kumi za nguvu na madhubuti tulizowapa hao waliotangulia. Wakawakanusha mitume wangu basi ilikuwaje ghadhabu yangu juu yao jinsi nilivyokasirikia.